Imen ma ou ma bi labourat Ba ur banan ita la bidjan. De le ar bouch ter de bat tuem der un trova an eo. Arri e tustum, de gomanz neus e tol yaou yol, gor a terien eo a bepsort, me broma de chetchan. A peken en liez pe dwer e geton De gomanz meus e ur liez hir bepsun, me a boan mamber garten ar mis broma.